cibiyan dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wani jarumin sarki akwai wani jarumin sarki wanda a fagen yaƙi baya ja da baya domin jaruntansa duk inda ya sa gaba sai ya sami nasara yana da mata guda uku amaryarsu daga ciki kitse ce sauran matan kuma mutane ne to sarkin nan ya fi son kitsen nan duk lokacin da zai je yaƙi sai da ita yake tafiya ana nan sai wata rana wani yaƙi mai haɗari da zafi ya taso sai ya yanke shawarar cewa wannan yaƙin ba irin wanda zai je da mata ba ne amma kuma yana tsoron barin amaryarsa a gida da sauran matan sarki biyu suka ji haka sai suka ce ya barta a gida mana ai babu komai kada ma ya yi tunanin abin da zai same ta za su kula da ita kamar yana nan jin haka da matan sarki biyu suka faɗa masa sai ya amince da alkawarin da suka yi ya shirya ya hau shi da barade suka ɗanguma zuwa filin daga ya bar amaryarsa a gida bayan tafiyan sarki da fadawa da sauran barade sai matan nan suka sa amarya girki to kuma ga ta kitse aifa tana nufan murhu sai ta narke saboda zafin wuta ganin haka fa sai suka fara kuka suna cewa ta kitse ta kitse ta narke ta zama ruwa to daman akwai wani tsuntsu a gidan sarki da ya ji abin da matan sarki suke faɗa a cikin kuka sai ya tashi ya nufi wajen yaƙin yana cewa sarki sarki ta giza ta narke ta narke ta zama ruwa sarki sarki a mai da yaƙi baya haka ya yi ta yi har sarki ya kasa kunnensa ya ji ana cewa ya bar yaƙi ya koma gida domin mata domin matansa suna can a gida suna ta faman kuka fadawa da baradan sarki ma suka tsaya suka ji abin da tsuntsu ke cewa sai ya tambaye su abin da suka ji daga bakin tsuntsu sai suka ce masa ai ana cewa ne ta kitse amaryar sarki ta narki nan da nan sarki ya karya linzamin dokinsa aka koma gida da ya isa fada sai ya shiga cikin turakarsa ya sa jakadiya ta kira sauran matan sarki guda biyu ya dube su ya ce wace ce ta sa ta kitsa girki sai matar sarki ta tsakiya ta yi farat ta ce ai uwar gida ce a fusace sarki ya umarci dogarawa su sare mata kai nan take suka fille mata kai ai ba a wasa da umarnin sarki Ƙungus, yara yara to kasancewar muna da sauran lokaci yara yara da fatan an ilimanta da wannan tatsuniya to kuma kasancewar muna da sauran lokaci bari mu ɗaura da wata tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan kurege da wata kura ko yaya zamantakewar tasu ta kasance wata rana kurege da kura suna yawo sai suka tsinci kyallon fat sai suka tsinci fatare sai kurege ya ce bare je ya ɗinka musu riguna da shi iya je iya ɗinko riguna guda biyu amma girmansu ɗaya iya baiwa kura ɗaya da kura ta sa sai rigar nan ya matse ta iya shaƙe mata wuya saboda ta yi mata kaɗan sai kurege ya ce da kura tun da rigar nan ta yi mata kaɗan sai ta bar masa ita da kura ta ji haka sai ta ce masa daman ka cuce ni ne tunda ka ɗinka riga ta daidai da taka sai ka ɗauka kurege ya haɗa duka biyun suka shiga jeji don su farauto abin da za su ci da suka kamo namun daji da yawa sai suka dawo gindin wata bishiya suna hutawa kurege yana so ya cinye naman shi kadai amma ya rasa yadda zai yi can sai ya hango wasu 'yan mata a bakin rafi sai ya dubi kura ya ce ga 'yan mata can mu je mu yi musu magana sai kura ta yarda suka je suka tarar da 'yan matan nan suna hira suka zauna suna sauraron hiran da suke yi da kurege ya ga hiran ta fara yin daɗi sai ya ce da kura su je su dafa naman nan nasu sai kura ta ce ita tana nan a wurin hira ba za ta je ba sai kuwa kurege shi kuwa kurege sai ya je domin ya dafa musu naman nan ashe ya sami abin da yake so wato sai ya zaɓi nama mai kyau ya zuba a jakarsa ya ɓoye sai ya samo naman mushe ya dafa ya ajiye wa kura bayan ta dawo sai ya miƙa mata nama kura ta hauci ba ta san mushe ya dafa mata ba ta ci nama irin cin haɗama amma ta ɗan rage ta ɓoye a jakarta kura ba ta da masaniyar cewa kurege ya ɓoye nama mai kyau ya ba ta mushe saboda wayau irin na kurege sai ya dubi kura ya ce kura ki rage mini naman nan mana saboda haɗama irin ta kura ita ma sai ta harari kurege ta ce a'a ba zan baka ba tunda kai ne ka dafa na san sai da ka zaɓi inda ya fi ina daɗi ka ci ka ƙoshi ba zan ƙara maka nawa ba da rana ta faɗi kuma dare ya yi sai suka sami wata bukka suka kwanta can cikin dare sai zawayi ya kama kura ta nemi kurege ya raka ta sai ya ƙi ya ce in zawayin yana damunta to ta fita waje ya ƙara cewa idan ma abin ya dame ki ai sai ki yi shi a kwance ba sai kin tashi ba amma idan na ji ihu to babu lafiya idan kuma kin yi shiru to lafiya kenan sai kura ta fita waje ta yi kwanciyarta jim kaɗan sai kunama ta harbe ta kura da raki sai ta ƙwala ƙara haka dai ta kwana tana zawo wayewar gari ke da wuya sai ta je ta faɗa wa kurege cewa jiya da daddare kunama ta harbe ta sai kurege ya ce ai dama mun yi da ke idan na ji shiru lafiya ta samu idan kuma na ji ihu to ta yi tsanani sai in fita in taimaka miki bayan kura ta ji bayanin da kurege ya yi sai ta ce to shi kenan da suka gama maganganunsu sai kurege ya rasa yadda zai yi ya ɗauki naman da ya ɓoye ya kai gida domin ya sare idan kura ta gani za ta ƙwace sai ya yi dabara ya ba kura shawara ta je ta sha ruwa ta wanke jikinta kafin su tafi gida ba tare da wani zato ba sai ta kama hanya ta nufi rafi da kurege ya ga ta tafi sai ya ɗauko namansa inda ya ɓoye ya saka shi a jakar kura shi ma ya shiga cikin jakar da ta dawo daga wanka sai ta ɗauki jakarta ta rataya ba ta san kurege yana cikin jakar ba sai ta kama hanya Daɗin waƙa iya sa ta kama hanyar gida, ta fara tafiya, ta manta da kurege. Tana cikin tafiya sai ta fara yi wa jakarta waƙa tana cewa, Sai ni kura da rungo na yi farauta na cika jakata, na ma yau sai mun ture gashi cikin jakata. Haka ta rinƙa yi wa jakarta waƙa sai da ta isa gida, ta tuna, ta bar kurege a baya sai ta ga ah, ai ya kamata a ce ta koma neman sa sai ta aje jakarta ta juya ta kama hanyar komawa inda ta fito da kurege ya ga ta tafi sai ya fito daga cikin jakar nan da kura ta ajiye riƙe da namansa ya gudu zuwa gidansa shi ya sa duk wanda ya je daji zai ga kura tana ta yawon neman kurege shi kuma da za ku je gidansa za ku tarar da